A zatim, draga braćo, cijenjene sestre, nastavljamo sa ciklusom predavanja na temu pretjerani tekfir vodi u, vodi u kufr. Prije nego li nastavimo sa našom temom, želim da spomenem jednu stvar koja je možda zbunila u neku ruku braću koja su bila prisutna na prošlom predavanju ili su se možda pak neki pretvarili da ih je zbunila Allah najbolje zna u svakom slučaju rekli smo te spomenuli smo fetvu šeha Mahtisija po pitanju netekfiranja uleme konkretno šeha Bimbaza Uthaymina i Albanija rahimehumullah, rahimehumullahu ta'ala ejma'in pa je šeha Mahtisi između ostalog rekao da ne tekfiri tu ulemu zato što ona nije protekfirila taguta. Pa su to neki shvatili ili se prave da su tako shvatili, Allah reko opet najbolje zna, da to bin Baz, Osemin, Albani i tako dalje, ne tekfire taguta, te da kod njih nije tekfir taguta, nije uslov ispravnosti vjere. Onaj ko je to tako shvatio, kažem, pogrešno je shvatio i pogrešno je razumio cilj šeha Maktisija, hafidahullahu ta'ala. Jer što se tiče kufra od taguta, draga braćo, nema apsolutno razilaženja ne među ehli sunnetom i džamaatom, nego ne, ne, nema u cijelini među muslimanima. Dakle, kada kažem među muslimanima, tu ubrajam i sve one frakcije koje su u okrilju islama, koje nisu izašle iz islama. Dakle, nema razilaženja među njima da je obaveza zanijekati taguta, te da onome ko ne zanijeka taguta, njegov islam nije ispravan. Njegov islam nije ispravan. Međutim, ovdje, ovoj fetvi šeheh Makrisi je nije govorio o džinsu tagut, tako reći o vrstu, vrsti taguta, rodu taguta, već je ciljao pojedine tagute od vladara koji, o koje ovi učenjaci nisu pretekfirili, koje ove učenjaci nisu iz određenih razloga, nisu dakle protekfirili. Stoga, kada je rekao da oni ne tekfire taguta, tag, određene taguta, nije htjelao da u cijelini ne tekfiraju taguta i ne smatraju da je obaveza i nužno određi se od taguta, već je dakle cijelao da ne tekfiraju određene tagute od dakle od vladara. Taj. Da onda nastavimo uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć. Zaustavili smo se kod citata zaista predivnog citata Ibnu Hajima Rahimahullahu ta'ala kada je govorio o dva puta putu nevjernika i putu vjernika te o tome da je Allah subhanahu wa ta'ala detaljno pojasnio put jedni i put drugi, završetak jedni završetak drugi i tako dalje zatim je nakon toga Ibnu Qajim spomenuo skupine pa kažu, pa kaže jedna skupina koja nije spoznala ni jedan od dva puta takvi su putu nevjernika najprivrženiji Zatim druga skupina koja je posvetila pažnju spozna i puta vjernika, ali ne i suprotna puta. Pa zatim nakon toga kaže treća skupina koja je spoznala put zla, novotarije i kufra detaljno, a put vjernika uopćenito. Kaže ovdje ovoj skupini Ibn Qajim, Rahimahullahu ta'ala, napisali su Omeru radijallahu anhu o ovoj meseli i upitali ga ko je bolji čovjek kojem strasti ne padaju na um i ne, obuzima, ne obuzimaju ga ili čovjek kojeg strasti obuzimaju pa ih on ostavi Allaha radi pa je Omer napisao da je onaj koga obuzimaju strasti pa ih on ostavi Allaha radi od oni čija je srca Allah u bogobojaznost prekalio i njih čeka oprost i nagrada velika to je citirao riječi uzvišenog subhanahu wa ta'ala ulaika alladina amtahana Allahu kulubahum lit taqwa lahum magfiratun wa ajrun azim i sura al-hujurat kaže dalje ibn Qayyim tako je i sa onim ko spozna novotarije širk i zabludu i njihove puteve pa ih zamrzi Allaha radi boji se njih i upozorava na njih ne dozvoljava da pomenute stvari dotaknu njegov iman niti mu ostavljaju šubhu i sumnju naprotiv povećanjem spoznaje ovih stvari to jest, po, to, to jest povećanjem spoznaje puta širka zablude, novotarije i tako dalje povećava se njegov basiret njegov uvid u haku i ljubav prema njemu s jedne strane i mržnja prema tim stvarima širku, zablud i tako dalje i udaljenost od njih više nego li kod onoga kome nisu takve stvari ni pale na um na kraju Mnukajim kaže cilj ovoga je da se ukaže da Allah subhanahu wa ta'ala voli da znaš put njegovih neprijatelja da bi ga se klonio i mrzio kao što ti je obaveza da spoznaš put njegovih eulija da bi ga volio i slijedio u ovoj spoznaji ima koristi i tajni koje zna samo Allah subhanahu wa ta'ala i četvrta skupina zadnja skupina koju je spomenuo Ibn Kajim a to je dakle skupina koja je spoznala put zla i novotarija i kufra detaljno i put dakle mu'mina vjernika detaljno i to su dakle najbolji robovi, najodobraniji robovi Allaha subhanahu wa ta'ala vratimo se na citat knjige šeha Maqdisija hafevahullahu ta'ala koji kaže ovo što smo spomenuli u početku ovog poglavlja je u stvari uvod u temu o kojoj ćemo govoriti. To smo spomenuli da ne bi bili poput oni koji su istinu pomiješali sa neistinom i počeli upozoravati na tekfir u cjelini. Naš cilj nije da upozorimo na tekfir, već kako smo naslovili, da upozorimo na pretjerivanje u tekfiru. Dakle, jedna skupina je nemarna po pitanju ovog šerijatskog propisa, okreće glavu od njegova izučavanja i upozoravaju na njega u cjelini uplašili su omladinu da se njemu makar i približe, što je prouzrokovalo posljedice koje smo već spomenuli. Druga skupina je uzvratila pretjerivanjem po pitanju ovog propisa, bez znanja i basirata, uvida. Usmjerili su sad tekfira na ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallama, bez šerijatskih pravila i bez bogobojaznosti i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala ovdje ću na kratko prekinuti citat pa kažem to je upravo ono što se dešava danas na našim područjima a i šire šeitan je prišao jednoj skupini i tekvir im predstavio kao bauka i vrata koja se ne smiju odškrinuti a kamoli na njih proviriti iz pretjeranog straha od tog bauka vidjet kako se iz bogobojadnosti sustezaju da protekvire psovača Allaha poslanika sallallahu alaihi wa sallame ili njegove vjere. Najbolji među njima, među takvim, su oni koji kažu to je kufr, ali mi takvog ne tekfirimo, ali mi takvog ne tekfirimo i ne smatramo ga kafirom. Drugi pa kažu, zar ne vidiš da zadnje poglavlje koje pravnici spominju u svojim knjigama, jeste poglavlje o murtedu, prije njega imaš poglavlje o taharetu, o abdestu, guslu, namazu i tako dalje, pa kad dobro naučiš, kad sagledaš dobro ova poglavlja onda na kraju dolazi poglavlje o murtedu međutim problem je u tome draga braćo što kada takvi dođu do ovog jako opasnog poglavlja moraju se ponovo vratiti na ona prva poglavlja konkretno na poglavlje o guslu jer će tek tada vidjeti dijela kufra i ribdeta koja je ta ulema spomenula u svojim knjigama a koje su takvi manje ili više činili kaže Ibn Qajim rahimahullah ta'ala u svojoj prelijepoj knjizi sastavljenoj u poeziji od 600.000 stihova poznata pod imenom Nunijetu ibn Qayyim pa kaže govoreći o irđa'u i njegovim sledbenicima وكذلك الإرجاء حين تقر بالمعبود تصبح كامل الإيمان فرم المصاحف مصاحف في الحشوش وخرج بالبيت العتيق وجد في العصيان واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحن بالقس والصلبان واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران هذا هو الإرجاء عند غلاتهم من كل جهمي أخ الشيطان zaista predivni stihovi, a onaj ko zna arapski jezik, još više će doživjeti lepotu ovih stihova. Kaže Rahimahullahu ta'ala, Isto tako irđa, kad priznaš onoga koji se obožava, postaješ potpuna imana. Zato u smeće baci mushaf, poruši bejtul, bejtul atik, to je skabu, i čini što više grijeha. Ako možeš ubiti svakog muvahida i trljaj se o sveštenicima i krstovima, psuj sve poslanike i one koji su od njega došli i to otvoreno, a ne tajno. A kada vidiš kamenje, padni mu na seždu. Šta više učini to kipovima i idolima. I bit ćeš zaista vjernik, a sve mimo toga je grijeh, a nije kufr. To je irža kod njihovih ekstrema svakog džahnije šeitanova brata. Dakle, kaže Ibn Qajim, vratimo se na ove stihove u kratkim crtama, da ih prokomentarišemo. Kaže, isto tako irđa, kad priznaš onoga koji se obožava, postaješ potpuna imana. To je dovoljno da izgovoriš la ilaha ila Allah, da priznaš da je Allah tvoj stvoritelj, tvoj obskrbitelj, onaj koji će te proživjeti, koji daje život i smrt i tako dalje, i postaješ mu'min vjerni kamilul iman. A zatim nakon toga, baci mushab u smeće i poruši bejtul atir, poruši kabu, i čini što više grijeha ako možeš ubiti isto tako svakog muvahida i trlaj se o sveštenicima i krstovima i unosi krstove i tako dalje i psuj sve poslanike i one koji su od njega došli i to otvoreno a ne tajno a pa i kada vidiš kamenje učini mu seždu šta više učini to kipovima i idolima ali priznaj da je Allahov poslanik istinski od Allaha došao sa vahjom i Kur'anom. To je ono što će te spasiti kod njih, kod mržija. Priznaj da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame poslan od Allaha tabareke wa ta'ala sa vahjom i Kur'anom. Reci la ilaha illa Allah, Muhammedur Rasulullah. A zatim čini sve ove grije, neće ti škoditi. To je sve samo grije, a nije i kufr koji izvodi iz vjere. I bit ćeš zaista vjernik, a sve mimo toga je grije, a nije kuf ne izvodite iz vjere to je irđa kod njihovih ekstrema svakog džehnije šeitanova brata dakle to je irđa kod njihovih gulata a nije samo ovo Ibn Qajime Allah ti se smilovao kod njihovih gulata već, kod, već i kod naših bošnjaka ima i kod naših bošnjaka oni koji još uvijek ne tekvire takve one koji psuju poslanike i vjeru i sumnjaju proživljenje na sudnjem danu i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je ta prva skupina, draga braćo, koja je sarrata ili koja je popustila i zanemarila ovaj propis tekfira. Propis, ovaj važan propis, šarijatski propis, propis tekfira. S druge strane, ovoj skupini se suprostavila druga skupina, potpuna oprešna ovoj prvoj. Allahum sunne, draga braćo, a često sam vas upozoravao i govorio da se tokom historije, kada pogledate historiju, vidjet ćete da su se uglavnom novotarije uzvraćale novotarijama. Ovi drugi su usmjerili, kako to šejh reče, sabljena ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame i ne samo na obične ljude, već i na najodabrani Allahove robove od muđahida i alima. Učenjaci postadeše taguti, ili u najmanju ruku oni koji nisu taguti imaju konflikta po pitanju tekfira u leme koja je tagut. Vidjet ćeš, dragi brate, kako su njihovi jezici oštri poput sablje. Govore o tekfiru ljudi koji su poput brda, kao da govore o tekfiru Ebu Džehla, Iblisa ili Firauna Lanetullahi Ali. Svu svoju pažnju usmjeriše na tekfiranje mušvika od uleme i daija. Svaka vam čast. Tako mi Allaha učinili ste ono što kafiri hiladama godina nisu mogli učiniti ni topovima ni tenkovima. Učinili ste i činite ono što kafiri nisu mogli učiniti svojim medijama, niti sredstvima informisanja. Postali ste svjesno ili nesvjesno radost njihova oka i njihov glavni adut u borbi protiv muđahida. Zato ta huti proganjaju našu braću, a vas ostavljaju na miru. I neće vas tako mi Allaha dirati dogod su vaši jezici i prsti upereni na one koji se protiv njih bore. Koliko je vas, vi koji iz fotelja za najnovijim izdanjem Pentiuma, koji ste kada produžavate svoj boravak po kjatrijskim zemljama na zapadu, koliko vas, koliko je vas koji ste tada rekli tim čapirima kada ste to potpisivali inna bura'a'u minkum o mimma ta'budune min dunillah Jeste li im rekli odričemo se vas, vašeg taguta i vaših zakona koje obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala? Lako je govoriti o lemji koja truli po zatvorima taguta i muđahidima čije rane još uvijek nisu zarasle, a vi otvarate rak ranu. Muđahidi nemaju vojsku, nemaju ni policiju, ali neka, dovoljan im je Allah, divan li je on zaštitnik i pomagač. Kaže šejhul islam, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala u Mežmur Fatala zaista sektiranje uleme od strane džahila spada u najveće munkere loša djela ovo potiče od Haridžija i Rafidija koji tekfire muslim, muslimanske imame zbog toga što smatraju da su pogriješili u vjeri tako i ovi tekfire našu ulemu i daje zbog toga što su smatraju da su pogriješili i to pogriješili osnovama vjere još uvijek nisu spoznali osnovu vjere na osnovu koje će postati muslimani vratimo se citatu šeha Mahdisija hafizahullahu ta'ala kaže Allahova vjera je između oni koji u njoj pretjeruju i oni koji u njoj popuštaju niti je sa ovim prvima u njihovom pretjerivanju niti sa drugima u njihovom popuštanju a spašenoj i potpomognutoj skupini koja bdi nad Allahovom vjerom ne škodi suprostavljanje oni koji im se suprostave, niti oni koji ih na sjedilu ostave sve do sudnjega dana. Pripadnici te skupine su oni za koje je Allah upozorio da se slijedi neki drugi put mimo njihova. Pa kaže Jelle wa Ala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ona, onoga ko se suprostavi poslanih sallallahu alaihi wasallam a poznat mu je pravi put i koji pođe putem koji nije put vjernika pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džahennem a užasno je on boravište kaže šehhul islam ibn Zemije rahimahullahu ta'ala ko je mimo njih to je, to je mimo spašene skupine taj je nemaran a ko je iznad njih taj pretjeruje Jedna skupina je zaostala za njima, pa su postali labavi, dok se druga skupina uzdigla iznad njih i pretjerali. A oni su, to jest pripadnici spašene skupine, između njih na pravom putu. Zatim nakon toga kaže šejih Maktisi Hafir Allahu Ta'ala, znaj da jedna skupina šarijatskih tekstova upozorava i zabranjuje uopćenito na pretjerivanje u vjeri. Tako, Imam Ahmed bileži u svom usnedu Nesai ibn Mađer i drugi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao bojte se pretjerivanja u vjeri jer zaista je one prije vas uništilo njihovo pretjerivanje u vjeri šehhul islam je ovaj hadis ocijenio vjerodoslovnim u iqtidao siratul mustaqim zatim Kudarani i drugi bileže da je poslanik, poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao dvije vrste ljudi iz mog ummeta neće imati udjela u mom šefatu. Vladar tiranin, nasilnik i svako onaj ko pretjeruje. Hadis je, kaže šeheh, dobar Hasan. Dok druga skupina šarijatskih tekstova, a njih je puno, eksplicitno upozorava na onoga ko pretjeruje u tekfiru i zastrašiva svakoga ko prekrši Allahove granice po pitanju tekfira. Buharija u svom sahihu u knjizi o edebu bilježi hadis od Ebu Hureyra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kada čovjek kaže svome bratu o kafire jedan od njih dvojice je to stekao <clears throat> od Sabita ibn Dahaka se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko se zakune milletom, milletom dakle vjerom mimo islama onda je kao što se i zakleo to je pripadnik te vjere kojom se zakleo Ko ubije sebe, bit će kažnjavan u džahennemskoj vatri predmetom kojim se ubio. Prokleti vjernika je kao ga ubiti, a ko optuži vjernika kufrom, kao da ga je ubio. Zatim bilježi isto tako, to je Buharija, u svom sahihu u poglavlju o zabranjenom kuđenju, solci i prokletstvu, od Ebu Zarra Allahu anhu da je čuo Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kaže Neće nijedan čovjek napasti drugog fiskom ili kufrom, a da se neće vratiti na njega ako ona i kojeg je napao nije takav. Zatim muslim u svom sahihu u poglavlju imana od Ebu Zara radijallahu anhu također bileži predaju da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao svaki čovjek koji pripiše koji sebe pripiše nekom drugom mimo njegova oca čini kufr onaj ko to onaj ko tvrdi da mu nešto pripada a nije njegovo, nije od nas i neka pripremi sebi mjesto u džahannemu. I ko čovjeka obsluži kufrom ili kaže o Allahom neprijatelju, a on nije takav, onda se to na njega. Hafiz Ebu Ja'la bileži od Huzeyfe ibn Jemana da je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je rekao Ono čega se za vas bojim jeste čovjek koji uči Kur'an tako da se na njemu vidi rado zbog toga i odjeva se odjećom islama pa ga zatim zadesi ono što Allah hoće to jest ono što je Allah odredio pa on napusti Kur'an i baci ga za svoja leđa i nasrne sabljom na svoga komšiju optuža, optu, optužujući, optužujući ga da je mušnik rekao sam, to jest kaže Hudejfa rekao sam o Allahu poslaniće ko je preči širka optužitelj ili optuženi, optuženi pa je rekao optužitelj Ovu predaju je spomenuo je Hafil ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, kod tumačenja Allahovih riječi, واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا من سلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من وين يبavijesti ih o onome kome smo dokaze naše dali, ali se on od njih udalio, napustio ih, pa ga je šeitan dostigao i on je zalutao. Ovu zadnju predaju, kako stoji u Međmeo Ezzewaid, isto tako spominje i Tabarani, u Kebiru i Sagiru od Muada ibn Džebela Merfuan sa dužim tekstom. Međutim, predaja dolazi putem Šehra ibn Haušeba, oko čijih hadisa se ulema razilazi, neki prihvataju njegove hadise dok ih drugi odbacuju. Kaže dalje šejh, ove vjerodostojne predaje, prijetnje i upozorenja čine one koji su razumom obdareni oprezne po pitanju svoje vjere, najvećim oprezom jer bukvalno značenje ovih tekstova ukazuje da je onaj ko protekfiri muslimana kojeg nije protekfirio Allah i njegov poslanik postao nevjernik a to je ogromna prijetnja to je zburilo u lemu stoga su po pitanju ovih hadisa spomenuli nekoliko tevila tumačenja tako neki kažu da onoga ko se navikne na ovaj veliki grije i drzne se na njega to vodi kufru ili će mu završetak biti kufrom jer grijes vode kufru veliki on je prije mali a onaj ko omalovažava velike grijehe to će ga dovesti do činjenja uzroka esbaba kufra na ovo značenje smo ukazali kada smo knjigu naslovili da pretjerivanje vodi u kufr da pretjerivanje vodi u kufr Nedavi Rahimahullah je u komentaru muslima spomenuo zbunjenost nekih učenjaka po pitanju ovih hadisa to stoga što je pravac sledbenika istine ehli sunnata vol džemata da se muslima ne tekviri zbog grijeha a u te grijehe spada i govor čovjeka svome bratu o kafire pod uslovom da time ne cilja neispravnost vjere islama u tumačenju ovih hadisa nevevi je spomenuo pet odgovora prvo da se to odnosi na onoga koji ohalali tekviranje muslimana takav čini kupr Dakle, prvo mišljenje da se ovo odnosi na onoga ko halali tekfiranje muslimana, jer ohalalivanje stvari koje je haram izvodi iz vjere. Drugo mišljenje ili drugi odgovor da je značenje ovog hadisa da se na njega, to je onoga ko obtužuje kufrom, ko tekfiri, vraća tekfiranje njegova brata. Vraća mu se dakle tekfiranje, a ne kufr. Vraća se grijeh njegova tekfiranja, a ne i sam kufr. Zatim treće, da se odnosi na Haridžije koji tekfire vjernike. Ovo mišljenje prenosi Qadi Iyad od imama Malika ibn Anasa, rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Četvrto, značenje hadisa je da ga takav postupak vodi kufru. Jer grijesi vode kufru i plaši se za onoga, zabojati se za onoga koji ih često čini, da se ga na kraju odvesti u kufru. I peto, da se njemu vraća njegov tekfir, to jest ne vraća se suština kufra, već se vraća tekfir jer je učinio svoga brata vjernika nevjernikom. A to je kao da je protektirio sebe. To zbog toga što je on ili protektirio onoga koji je poput njega, ili zbog toga što je protektirio onoga koga ne tekfiri osim onaj koji je sam kafir, vjeruje u neispravnost dini Islama. A Allah najbolje zna. Završim cita, dakle, skraćeno iz snige, šakol muslim od imama Nevelija, rahimahullahu ta'ala treće mišljenje prenosi, e, koje se prenosi od imama Malika nevevi ocjenio slabim pod izgovorom da Haridžije svojom novotarijom nisu postali nevjernici kod većine učenjaka međutim Ibn Hajar je prigovorio neveviju i o ocjenio mišljenje Malika na taj način što među Haridžijama ima oni koji tekvire veliki broj ashaba kome je poslanik sallallahu alaihi wa sallam garantovao džennet i iman tako da se takvi od Haridija tekfire zbog poricanja poslanikova svjedočanstva, a ne zbog toga što su tekfirili iz Tevila. Nakon toga Ibn Hajar kaže, a konstatacija je da hadis o tekfiranju dakle muslimana, on došao kao ukor muslimanu da tako nešto kaže svome bratu, što obuhvata vrijeme prije pojave Haridija i ostali i ostali sekti, završen citat Ibn Hajara, rahimahullahu ta'ala. Ovdje ćemo zastati na kratko da bi napravili mali rezime značenja ovih hadisa. Konkretno hadisa u kojem stoji da onaj ko protekfiri muslimana, da se dakle kufra vraća, vraća na njega. Da odmah, draga braćo, na početku spomenemo da nema razlija među ulemom, da onaj ko muslimana nazove kafirom, bez ikakva te vila da je takav kafir. Dakle, onaj ko nazove muslimana kafirom, bez ikakva tevila, nije vidio dijelo kufra, niti dijelo širka i tako dalje, dakle, nema nikakvog tevila pri sebi, takav je kafir po konsenzusu islamskih učenjaka. Evo, Bekr al-Hisni, jedan šafijski učenjaka, prenosi, prenosi konsenzus po tom pitanju. <clears throat> Isto tako, nema razilaženja da onaj ko ohalali tekfiranje muslimana, da takav čini kufr, jer je ohalalio djelo koje je haram po konsenzusu. A šejhul islam, rahimahullahu ta'ala, kaže u međmuhu fatava, čovjek kada ohalali haram, oko kojeg nema razilaženja, ili oharami halal, oko kojeg nema razilaženja, postaje kafir. Postaje kafir. A nema razilaženja među islamskim religijama da je tekfiranje muslimana haram, da nije dozvoljeno Stoga onaj ko to ohalali, takav je dakle, takav je kjater. Ostaje treći vid, draga braćo. A to je tekfir iz ljutnje, sržbe, ili tekfir koji nije ispunio svoje uslove. Bez obzira radilo se o uvjetima u samom dijelu, jer postoji uvjeta koji su vezani za dijelo, ili počinio su takvog dijela. Prije nego li odgovorimo na ovo pitanje, neophodno je da pojasnimo pravilo na osnovu kojeg će nam uz Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć biti jasno puno drugih stvari koje se vežu za kufr i tekfir. A to je da kada se kufr u šarijatskim tekstovima spomene uopćenito, to jest bez preciziranja da li se odnosi na mali ili veliki kufr, onda će se pod njim podrazumijevati veliki kufr. A posebno kada kufr dođe sa određenim članom, el, sa određenim članom, el, kao što je u hadisu koji govori o stanu namaza bejna l'abdi wal kufri između roba i kufra tako dakle, ovdje je kufra sa el jer ku salah jeste dakle ostavljanje namaza dakle posebno kada dođe sa određenim članom el dakle tada u takvom slučaju onda će se pod tim kufrom podrazumijevati veliki kufr osim ukoliko ne postoji drugi šarijatski dokaz koji ukazuje da se ne radi o velikom kufru koji izvodi iz vjere već da se radi o malom kufru ili kufru ni'meta ili kufru dune kufru to je kufru mimo kufra ova tri termina to su sve e, ista značenja za mali kufr dakle neko od ulema koristi termin mali kufr, kufr azgar neko koristi termin kufr dune kufr kufr mimo kufra neko koristi kufru ni'me dakle sve se pod ovim cina kufra koji čovjeka ne izvodi, koji čovjeka ne izvodi iz vjere. Šta je dokaz ovom pravilu? Pogledajmo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji bilježi Buharija od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Uritu nara te iza aktharu ahliha an nisa yakfurn. Video sam vatru, to je prikazana nije vatra i video sam da je većina stanovnika vatre da su žene zbog toga što kaže poslanik yakfurn to je čine kufr bukvalno prevedeno ashabi radijallahu anhum su pitali e yakfurna billah čine kufru Allaha pa im poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže yakfurna la ashir wa yakfurna li ihsan negiraju ili bukvalno prevedeno čine kufr poriču ihsan lijepo obhođenje i dobročinstvo muža prema njima لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط kada bi im činio hajr čitavo vrijeme zatim o tebe vidi kakvo zlo kakvo loše djelo reći će o tebe nisam vidjela nikakvog hajra dakle vratimo se na prvi dio hadisa a to je da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam na početku rekao da je vidio žene koje je kfurne čine kufr ashabi su upitali da li čine kufr u Allaha. Dakle, ono što su odmah ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sallame svatili kada su čuli u općenitost riječi poslanika sallallahu alejhi ve sallame je kfurne, jeste da se radi o velikom kufru. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sallame im je pojasnio da se ne radi o velikom kufru koji izvodi iz vjere, već im ukazao da se radi o kufru nihmeta, o kufru poricanja ili malom kufru, a to je dakle da se negira dobrota i, lijep opo, i lijepo ophodenje muža dakle prema, prema takvim ženama. Uzmimo nakon toga drugi primjer isto tako da bi nam bilo još jasnije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koje je bilježi Bukharija Zabul Mas'uda radijallahu anhu Sibabul muslimi fusuk wa qitaluhu kufru psovanje muslimana je fusuk, veli je fisk, a njegovo ubijstvo jeste kufr. Zatim isto tako u drugom hadisu poslanih sallallahu alaihi wa sallame kojeg isto bileži Bukharija Džabir radijallahu anhu kaže La terži u ba'di kufara jadribu ba'dukum rihada ba'd Nemojte se nakon mene vraćati u nevjerstvo To jest vraćati i postajati kafiri, kufar, nevjernici Nemojte se udarati vratove jedni drugima Dakle ubijati jedni Iz ovih konteksta, ako bi bukvalno uzeli, onda bi ispalo da je ubijstvo muslimana kufr, da je ubijstvo muslimana kufr. Međutim, postoji, ima drugih šarijatskih tekstova koji nam ukazuju da ubijstvo muslimana ako se normalno ne ohalali, nije kufr. A to su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Ako se dvije skupine vjernika pobiju, onda ih izmirite. Dakle, Allah tabaraka wa ta'ala ih je nazvao mu'minima vjernicima pored međusobnog ubijstva. Pored međusobnog ubijstva. I kaže se tako Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o kisasu فَمَنَ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْعَ Onome kome bude oprošteno od strane njegova brata. Dakle, pod ovim se cilja ukoliko staratelj oprosti ubici kad ubistvo osobe čiji je on staratel ukoliko mu on oprosti dakle Allah subhanahu wa ta'ala je ubijenog staratela ubijenog i ubicu nazvao braćom nazvao i dakle braćom stoga ovi tekstovi ukazuju da se ovdje pod kufrom ne misli na veliki kufr kod izvjere već da se misli na mali kufr ili kufr dune kufra ili kufr nijemata koji ne izvodi izvjere isti je takav slučaj sa ostalim šerijaskim tekstovima draga braćom isti je takav slučaj sa drugim tekstovima a ovome se za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć biti dakle riječi malo kasnije kada budemo govoli, govorili o greškama u tekfiru na osnovu dvosmislenih šerijatskih tekstova koji mogu značiti i podrazumijevati veliki kufr, a i ne moraju. Pratimo se na citat šeha Maktisija Hafevahullahu ta'ala koji kaže Ibn Zakik al-Aid govoreći o značenju ovih hadisa kaže ovo je velika prijetnja onome ko protekviri muslimana a to ne zaslužuje e, zaboravio sam prije nego što dovršim govor idnu da klika draga braćo zaboravio sam da napomenem da se da ovdje ukažemo u kratkim crtama koji je to hadis koji u ovom slučaju spušta ili skreće ovaj kufr sa velikog na mali kufr koji je to hadis koji u ovom slučaju ovdje da onaj ko kaže svom bratu muslimanu o kafire da jedan od njih kafir tako ovo, ako u njegovoj bukvalnosti, spoljašnjosti, se odnosi na veliki kufr. Međutim, drugi hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam spušta taj kufr sa velikog na mali kufr, a to su riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam koji kaže u hadisu koji bileži Buharija, a koji je malo prije dakle prethodio, <coughs> kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem prokleti vjernika je kao ga ubiti a ko optuži vjernika kufrom kao da ga je ubio kao da ga je ubio da dakle poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napadanje vjernika kufrom optuživanjem da je kafir uporedio sa ubistvom a vidjeli smo da je ubistvo muslimana veliki grije veliki grije a ne da dakle kufr koji izvodi iz vjere, a ne kufr koji izvodi iz vjere. Dakle, rezime, oni koji dakle nisu oni zapamtiti ove te vile tumačenja nevevija, jeste da drugi hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam spušta ovaj kufr spomenut u hadisu sa stepena velikog na mali na mali kufr. Sa stepena velikog na malog, dakle, na mali na mali kufr. Da nastavimo, to jest da dovršimo riječi Ibn Daqiqa al-Aida rahimahullahu ta'ala koji kaže ovo je velika prijetnja onome ko protektiri muslimana, a on to ne zaslužuje. To je velika greška u kojoj je upao veliki broj apologetičara i oni koji se podivaju na sunnet i hadis. Kada su se različni u akidi, žestoko su se ponijeli prema onima koji su im bili oprečni, pa su ih protektirili. Šeukani Huseinu El Džerrar, rahimahullahu ta'ala, kaže Znaj da sud o čovjeku koji je musliman o izlasku iz vjere i ulasku u kufr ne smije donijeti čovje koji vjeruju Allaha i u sunji dan osim sa dokazom koji je jasniji od sunca upo bijela dana. Zbog toga što u vjerodolonim predajama koje prenosi skupina ashaba stoji onaj ko kaže svom bratu o kafire, jedan od njih dvojica je takav. Zatim je spomenuo hadise koje smo mi spomenuli pa kaže u ovim hadisima koji se prenose i njima sličnim u značenju je najveći ukor i opomena na žurbu u tekfiru završen citat imama Šaukjanija i kaže isto tako dakle isto imam Šaukjani onaj koji je imalo škrt na svoju vjeru neće učiniti stvari koje za sobom povla, povlače neke opasti neće niti će sebi dozvoliti da čini stvari u kojim nema fajde pa kako će tek onda ukoliko se boji za sebe učiniti dijelo čijeg je počinio ta Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame nazvao kafirom tome ne vodi razum a kamovi šarijat zatim Ibn Hajar al-Haytami u svojoj knjizi الزواجر عن اقتراد الكبائر kaže 352 i 353 veliki grije riječi čovjeka upućene muslimanu o kafire o Allahom neprijatelju ukoliko tim tekfiranjem ne cilja nazvati islam kufrom, već samo želi izgrditi čovjeka. Zatim je spomenuo prethodni hadis pa rekao, u ovome je ogromna prijetnja onima, onome ko obtužuje muslimana kufrom, da se na njega ne vrati kufr, jer je Allahovo neprijateljstvo njemu, zatim ovaj grijeh je upoređen sa grijehom ubistva, toga je ova riječ, to je optužba kufrom, ili kufr ukoliko nazivanje muslimana kafirom ili Allahovim neprijateljom želi napasti islam i islam nazvati kufrom te da islam za sobom povlači Allahovo neprijateljstvo to je kufr ovo smo dakle gore pojasnili ako nazove osobu kafirom i sila dakle time da napadne islam ili kaže Allahom neprijatelju i time sila da onaj ko prihvati islam da je Allahom neprijatelj dakle to je kufr oko, čega, oko kojeg nema razilaženja kaže dalje Ibn, Ibn Hajar al-Haytami Dakle, ili će biti veliki grije ako ne cilja gore spomenuto u tom slučaju vraćanje kufra na prvu osobu, a ludira na žestoku kaznu i grije, što ukazuje da se radi o velikom grijehu, završen citat Ibn Hajar Lahejtanija, rahimahullahu ta'ala. Zatim, Ibn Qajim u svojoj knjizi I'lamu al-Muwaqi'in jasno kaže da je veliki grijeha tekfiranje onoga koga Allah i njegov poslanik nisu predekirili kažem to je kaže šejih Maktisi Allahu ta'ala nema sumnje da se grije kojeg je šarijat nazvao kufrom razlikuje od ostalih grijeha stoga opis grijeha na koje upozoravamo nazivanje muslimana kafirom opis da je ovaj grijeh veliki jeste činjenica u koju nema sumnje čak sam vidio neki od učenjaka spomenuti hadis tumače velikim kufrom koji izvodi iz vjere Dakle, draga braća, ima određeni učenjaka koji su ovaj hadis shvatili bukvalno, pa tako jedan od njih od sela pa kaže, onaj ko mene protekviri, ja njega tekvirim, zato što ja znam od sebe da sam sliman. Stoga kada me on tekviri, on naziva islam kufrom i zato ja njega tekvirim. Dakle, ima čak i one uleme koje ove hadise, gore pomenute hadise, bukvalno shvatila. I dakle, tekfir je onoga ko počini ovaj veliki grijeh, ali rekli smo dakle da je rađih u meseli i ono na čemu je većina džumhur učenjaka, jeste da je to veliki grijeh, osim da ako ne sila napad islama i da islam naslovi os oslovi kufrom. Ono što potvrđuje, kaže da dalje šejh da se ovdje radi o velikom grijehu, jesu riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam u hadisu sabita ibn Dahaka prokleti vjernika je kao ga ubiti, ako optuži vjernika kufrom kao da ga je ubio dakle kao što smo gore spomenuli a to je da je poslanik salame, optuživanje to je tekviranje vjernika uporedio sa njegovim ubijstvom a već je prethodilo da je ubijstvo vjernika ukoliko se ne ohalali veliki grije ali dakle ne izvjere nije kufr koji izvodi izvjere stoga draga braćo, nema sumnje kao što šef kaže nije isti grije kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala na jeziku poslanika sallallahu alaihi wa sallam nazvao kufrom i onaj grijeh kojeg Allah tabarake wa ta'ala nije nazvao na jeziku poslanika, eh, nije na jeziku poslanika sallallahu alaihi wa sallam nazvao kufrom, dakle nema razlike da nema sumnje da postoji razlika između ova dva grijeha između ova dva grijeha dakle nije isti grije za kojeg poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da je grije koji upropaštava teža grije kao što na primjer zinaluk i tako dalje i grije za kojeg je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je kufr, mali kufr koji ne izvodi koji ne izvodi iz vjere kaže da je šejh hafidahullahu ta'ala a opće je poznato kakva žestoka kazna čeka onoga ko ubije vjernika kaže uzvišenim ومن قتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم onome ko hotimično ubije vjernika kazna će džahennem biti u kojem će dugo boraviti. Allah će na njega gnjev svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti. Ono što odgovara u porađivanju grijeha, tekviranja muslimana bez dokaza, sa prijetnjom onome ko, ubija vjernika, ko ubije vjernika bespravno, jeste šarijatski propis ubijstva murteda, otpadnika, kao što stoji u hadisu, ko promjeni svoju vjeru, ubijite ga. To zbog toga što onaj ko protekviri muslimana i na njega spusti ime murteda bez dokaza dakle jeste poput onoga koji smatra da se musliman treba bespravno ubiti takav je poput onoga koji smatra da se musliman pa bespravno ubiti to jest onaj koji je protekvirio muslimana bez dokaza takav je pohalalio njegovu krv i kao da ga je ubio pogledaj dobro kaže šejih nakon toga kako je ogromna i žestoka prijetnja onome ko ubije vjernik njegova će kazna džahannem biti jedno u kojem će drugo, dugo boraviti dva Allah će na njega gnjev svoj spustiti tri i prokleće ga četiri i patnju mu veliku pripremiti dakle pogledajte kako teška velika prijetnja ono neko ubije ono neko ubije vjernika tako da se u jednu ruku ovo tako reći odnosi na onoga ko ohalali bespravno krv krv muslimana kaže da šejh zatim pogleda isto tako hadise koji govore o prijetnji onome ko prolije zabranjenu krv i stroh Laha ibn Abasa po tom pitanju i na kraju odaberi za svoju vjeru ono što hoćeš pažljivo preispitivanje zaustavljanje kod Allahovih granica bogobojaznost i opreznost ili žurbu i srljanje u ovaj grijeh koju opropaštava bez dokaza i bez dosireta uvidam a u sahih hadisu koji bileži Tirmizi, Nesai, Ibn Mađe stoji nestanak koji je manji kod Allaha negoli ubistvo čovjeka muslimana negoli ubistvo čovjeka muslimana usto ćeš vidjeti dragi brate da su učenjaci oni koji su ove hadise shvatili bukvalno da je jedna skupina njih koja je odabrala mišljenje da su Haridžije nevjernici da su kao dokaz naveli gore spomenute hadise dakle koje hadise koji govore o tekfiranju muslimana poput Ebu Mansura, Abdul Kahira el Bagdadija, preselio 429. hidrijske godine, koji kaže, govoreći o usulima oko koji se složio ehli sunnet, i kažu, to je ehli sunnet, da su učesnici nehravana, jer se dakle, Haridžije protiv koji se borio Alija, da su otpadnici od vjere, jer ih je poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, nazvao otnicima, zbog toga što su protektirili Aliju, Osmana, Aishu, Ibn Abbasa, Talhu, Zubeira i sve ostale koji su slijedili Aliju nakon Tahkima, presude između Alije i Muavija radijallahu anhuma. Protektirili su i svakog griješnika od muslimana, a onaj ko protektiri muslimane i najbolje ashabe, takav je kafir, a ne oni. Zatim, Kadi Abu Bakr ibn Arabi, koji je presedio 563. godine, kaže, nabrojavajući, nabrajajući razloge detektiranja Haridija, pa kaže, i zbog toga što su svakom ko se ne složi sa njihovim objeđenjem sudili kufrom i vječnim boravkom u vatri kao ovi današnji koji slijede svoje Haridžija draga braćo koji svako ko se sa njim ne složi po pitanju kufra širka određeno osobe sude kufrom i vječitim boravkom u vatri onima koji se sa njima ne slažu <coughs> pa kaže dalje Ibnu, Ibnu El Arabi pa su time u stvari oni sami postali preći tom imenu to jest kufru završen citat Ibn Arabija zatim Taqiyuddin Esubki u svojim petvama nakon što je spomenuo hadis ko čovjeka optuži kufrom ili kaže Allahom neprijatelju a on nije takav onda se to vraća na njega kaže ovaj učenjak od njih Haridžija je poznato da tekfire one za koje mi kategorički znamo da su mu'mini stoga obaveza je njima presuditi kufrom jer to zahtijevaju dokazi šarijata i kaže isto tako I neće od suda o njihovom kufru spasiti to što u cijelini vjeruju u islam, vjeruju u islam i rade važime, kao što ta djela neće spasiti onoga ko čini seđdu kipu. Ko čini seđdu kipu. U svakom slučaju, dakle, postoji razilaženja po pitanju tekfiranja harima, a šeh Maksisi na kraju ove knjige kada govori o haridžijama i njihovom menheđu spominje propis haridžija i u meseca da ima tefsila, to je dakle da se ne kažemo generalno sa Haridžije kafiri, niti generalno nisu kafiri, već da u meseli ima tefsila, a oko tog tefsila će biti riječi inša Allahu ta'ala kada dođemo do spomenutog poglavlja. Vratimo se na citat knjige šeha Maksisja koji kaže nakon svega što smo spomenuli o prethodnim hadisima rezime bi bio prekoračavanje Allahovih granica u ovom važnom šarijatskom propisu jeste propast u koju se ne upušta čovjek osim čovjek slabe bogobojaznosti koji je olahko shvatio svoju vjeru. To zbog toga što je u prethodnim hadisima koji govore o prijetnji dovoljna opomena vlasnicima zdravih srca da ne govore o ovom poglavlju osim sa dokazom i besirakom uz neophodan oprez. Grije kojeg je Allah na jeziku svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem nazvao kufrom, nije poput ostalih grijeha. Naprotiv, ili je kufr u stvarnom smislu, to jest veliki kufr koji izvodi iz vjere, po jednom od gore spomenutih tumačenja, ili vodi velikom kufru, ili je u najmanju ruku veliki grijeh, jer spomenuta prijetnja je dokaz da se radi o velikom grijehu poput grijeha obistva mu'mina, obistva vjernika. Pa ako je ovaj grijeh na stepenu kojeg vidiš samo zbog tekfiranja jednog muslimana? Šta je tek sa onima koji zbog određeni šubhi koji pri sebi imaju, a koje nisu na stepenu šarijatskih dokaza, srljaju i uopćenito tekfire većinu muslimana? Nema sumnje, obratite pažnje na ove riječi, nema sumnje da takva stvar pored zabluda, nereda i batila u sebi sadrži bolest u srcu ili mržnju prema muslimanima ili zabludu i umišljenost da sebe spasi među hiljadama i milionima koje je osudio na propast a u stvari on je taj koji ih upropastio a u stvari on je taj koji ih je upropastio Muslim u svom sahihu od Ebu Hureyre bileži da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko kaže propali su ljudi on je on ih je upropastio men kale haleke nas fa huva ahlekehum au ahlekuhum ko kaže propali su ljudi on ih je upropastio hadis bileži isto zakon Malik i Abu Davud Munziri u Eterhibu u Eterhib spominje da je Malik ovaj hadis protumačio time što je rekao da se odnosi na onoga ko to kaže iz samodopada, samodopadanja okomljivši se na druge takav je još veća propalica od njih jer ne zna Allahove tajne u njegovim stvorenjima. Nebevi Rahimahullahu ta'ala kaže riječ ehlekehum koja se spominje u hisu se prenosi u dva poznata obra. Prvi sa damom na slovu čab, dakle ehlekuhum i drugi sa fethom, to jest ehlekehum. Prvi oblik je poznatiji, to jest prvi oblik hadisa koji glasi men kale heleke nas fa huve ehlekuhum onaj ko kaže propali su ljudi, takav je najveća propalica. A drugi rivajet hadisa stoji, ko kaže propali su ljudi, on ih je upropastio. Eko ovo jedan, jedan drugi rivajet je vjerodostojan s tim što je prvi poznati da ko kaže da su propali ljudi, da je taj najveća, najveća propalica. Tada je značenje hadisa da je onaj koji kaže propali su ljudi najveća propalica, tako ulema kaže, da se ovo odnosi na onoga koji to kaže uzdižući sebe, a omalovažavajući i pocenjivajući druge, kudeći njihovo stanje, a ne zna Allahovu tajnu u njegovim stvorenjima. Kažem, draga braćo, ima li većeg samodopadanja i umišljenosti od toga da protekviriš čitavu uleme, ulemu i sve mu džahide borce na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Ima li veće umišljenosti, ima li većeg samodopadanja od toga da postoji samo jedan šejh, samo jedan alim danas koji je na ispravnom tevhidu. Kaže da le šejh, hafiha Allahu ta'ala, ulema, da le kaže da onaj ko to kaže, to je ko kaže propali su ljudi, iz sažalenja zbog onoga što vidi pri sebe i ostalim ljudima, od manjkavosti vjere, da takav nije grešan. Zatim muslim isto tako bileži od Džundoba ibn Abdullaha radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao neki čovjek je rekao tako mi Allaha Allah neće oprostiti fulanu pa Allah azze wa jalla rekao ko je taj koji se kune mojim imenom da mu neće oprostiti oprostio sam njemu a poništio tvoje a poništio tvoje djelo Allah te bareke ve taala je poništio dakle djelo onome čovjeku koji je rekao Allah subhanahu wa taala neće oprostiti tom i tom čovjeku jer sud o milosti pripada samo Allahu subhanahu wa taala to god je čovjek živ na dunjaluku nije dozvoljeno njemu reći Allah mu neće oprostiti može se dakle reći Allah mu neće oprostiti ako predstavi kao takav dakle kao kafir na kufru i širku ali nije u općenitu, dakle, nije dozvoljeno da to u općenitu kaže Allah neće oprostiti fulan. Zatim u bilo govome je i hadis koji bileži Hakim u Mustadreku Hakim ga je ujedno ucijenio i vjerodostojnim, što je potvrdio Zehebi. Od Abdullah ibn Umar da je Allahom poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, rekao ko vjerniku pripiše ono od čega je on čist, bit će zadržan u redgatul habal, sudnjem danu džahennemu sve dok ne izađe dok ne nađe izlaza zbog riječi koje je izgovorio sve dok ne nađe izlaza zbog riječi koje je koje je izgovorio smatram da je večera Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć dozvolu dovoljno da se zadržimo ovdje kod ovog hadisa i citata iz knjige Salatinija fit tahzir min al-gulubi fit takfir od šeha Maktisija hafizahullahu ta'ala preostalo nam je da još u kratkim crtama na sljedećem predavanju spomenemo govor u Leme po ovom pitanju zatim na kraju upozorenje vezano za one koje na koje se prijetnja tekfirom ne odnosi dakle da spomenemo upozorenje da se prijetnja tekfira ne odnosi dakle na svakog već ima određenih ljudi koji se izuzimaju iz ove prijetnje koja je spomenuta u hadisu, o tome će za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć biti riječ na sljedećem predavanju, a datim nakon toga ja e, prećujem uz Allahomu tabaraka wa ta'ala pomoć da govorimo o greškama u tekfiru, smatram da nema potrebe da govorimo o poglavlju, o preprekama i uzovima tekfira, zato što je taj dio knjige već preveden od vrata, dakle, muslima, taj dio knjige je već preveden i vi ga, vjerovatno, većina taj dio većina vas ima da dakle onaj ko želi da detaljnije pogleda prepreke navanja, šurute, tekfira i tako dalje neka se vrati na tu knjigu osim dakle, osim ako braća smatraju da je neophodno progovorimo o toj temi Alina braća smatra da se treba progovoriti o šartovima, o uslovima i preprekama tekvira, onda ćemo dakle progovoriti u kratkim crtama o tome, a ako ne smatraju, da se treba govoriti o tome i da je dovoljna knjiga koju imaju, onda ćemo preći na greške u tekfiru. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje pisu knjige. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oslobodi sve naše šejhove i daje iz zatvora ta gura. Molim Allaha tabarake wa ta'ala da se smiluje ovdje nama. Molim Allaha tabarake wa ta'ala da potpomognu našu braću muđahide koji se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu radi uzdizanja Allahove vjere i Allahova riječ da bi Allahova riječ bila gornja a riječ nevjernika donja أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم مظلم الله سبحانه وتعالى فسأكوري سيمو أوفيم بشرع اسمه شلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا